proje iturburu, lehenik horretaraziko dugu, eh, azkurri bankoak zelan egiten duen eh, preseski janari bilketaren inguruan, ordean somat janari tona biltzen du urtean zenbaki batzuen, batzuen emaiteko berdina. Erra behar da, uh, bank hortan biltzen du, egun guziez apoprez 6.000 6.000 bazkari inemetiko gauzak biltzen ditu, denak eh, jateko gauzak. Odean erran behar da, egitura hor baionan zentralizatua ziztela, baina uh, Ipar Euskal Herri uh, eh, ere mua estaltzen duzi, beste eh, egitura batzuen laguntzarekin. Gehiena baionako eskaldean hartzen supermarxe guziek hanbitia, eta hanartzen gira gehienik biltzen, eta geho guk uh, biltzen du, triatzen du, eta geho handik despeitzen du. Egon guzi zameko hontaik hat, gauza egiten dira handik. Nor egiten da zuen ganat, Guegan ateldu dira, be, horiek, eta guziz, kroa ruz, eta olako hori, bank, alimanteren gauzen biltzea ateldu dira, hori denak, guziz, la kroa ruz da, egun guziz handiaek. Eta gero zer, euh, euh, euh, le restu du xokori katolikoa? Zeko uh, uh, katolik, du eta la supo du eta hori denak, denak handia gauzen txeka heldu dira, jateko gauzen txeka. Oden errazu, Roger Iturburu, somat presunek lan egiten dute egunero zentro hortan. Gu bi zentro handako, Bayona eta Tarnosen dako, bagira apopre euma langile, denak benevolak, badu, ba, badu responsable bat, eta bakarrik langile bat, langile bat urte usian handena, ua, patia dena, ana, beste guziak benevolak dira. Eta egun guziez badia apoprez beroita marbat jende, haid dira gauza biltzen eta bertziak triatzen. Ordean, adibidez zuk, uh, zer egiten duzu? Nik eta nik bakarri biltzia egiten dut mementoan. Triatzeko, bon, behar, behar balima da triatzen ari, eh, gue turuna da ineta, hartzen gira, triatzen. Baina bestena gehiena biltzen. Pazke biltzia behar da, uh, jateko goza bitia, jateko gozak hostia dia, eta behar dia fite bildu. Hartako iltzen beti biga kamionetan. Otean, ze kamion mota duzu eta ze biltzen duzu hain zuzen, Roge? Gu kamion, eh, kamion furgon tipi atzutu, me denak hostiak eta eh, de peti kamion frigo. Eh? Eta gu biltzen du eh, supermarxioetan guzi jateko gozak badia. Eta jaurta, gazna, sitxia, denetai bada. Me denak jatego gozak. Eta legumare anitz. Hori uh, supermerkatu handi horiek eh, dute emaiten? Guzi supermerkatu horiek, horiek emaiten dute egun guzi ez. Geo badira bertziak eta tipi horiek, konserveri eta horiek, eta leguma martxant horiek, eta emaiten dauzkute, me eman ezan hastian alduat edo hastian bietan, berek deitzen gituzte. Supermerkatu handi horietan, uh, nola, ze bada konbenio bat, alainan nola emaiten duten janari hori uh, aizu dute, behar dute ere ez? Eh, hori behar dut, zer nahi isaz eta soakinak behar duzte eman. Eta ez da uste izan behar, uh, eh, enbandu edo estila ona jatekoak, edo gu biltzentun janari guzia denak ona dia, denak emeiteko gizan dia jende, denak jateko gizan dia. Oten egan nahi duzu eh, ez dutela baita espana jateko data basatua edo olako zerbait? Ez ez ez, ez da jateko data pasatuik, zer nahi izaz artian baliste eh, zombi jateko pasatua, eh, hartako ari gira behisten eh, kamionak ariatu ezen fite badira jendeak, aibitira behisten datak aldizka soiten bituzte. Behartua dira, legia ez dakit nola zen, ez, ez da agasola behar banan. Hasteko, erramehar da, denek emaiten dutela. Supermarxea ondi horik, denek emaiten dutela. Eta hoi lege berriatateatuko da, abelaloa Macron, ez dira eizu izan gehiago destruitzea gauza horik. Beharko utuzte, emank alabank alimantea. Hori, uh, biztan da, eh, galdia gero gehiago joan zauku, somiturtez pasat, doblatu da galdia. 2.000 pasatu gila, 6.000 eta egun ez. Eldu da, numi behar dela bildu iateko, ez da fitxikidekoik. Bi mila jendeetaik? Eunetai pasatu gira, sei mila mementon. Eta pasatu gira, zomit eman dezaun, laue egun tonetaik, aurten espantxa du, behatzi egun toneta eta gehibatzia. batzia. Izi bita. Izi gari. Eh, zomat urtez goratu da hola, eh, zenbaki hori? Bi mila sei egun tonetan ginen. Eh, bi mila eta sortzien, eta hori bi mila eta amostean gira, behatzi egun toneta eta gira eta beti goite joan da, ez da beti goite joan da. Ordean jendea, gero eta gehiago nekezian dela erakusten du? Doa e, ez da hasteko denak handia gauzak, denak handia gauzak eta, ez da asoziazone guziak handira eske, eske, eske, gubiltzen du, biltzen altu guziak, me eh, denak handira gauzak eta inak. Gero, uh, eh, Roger horiek, zuek bildu uh, janari horiek oro, eh, banatzen dituzi ordean beste egiturei. Bala, hori duiten, guk denak biltzen ditu, guk zentralizatzen ditu, eta gauz, denak behesten du, gauz, hostu behautenak denak, eta xambo fadetan, eta denak hostia dira, eta halbadu, eunguziez gauzak partitzen dira. Hameko onta egoti, gauzak denak joiten dira. Ordian, badakizu, Jose Iturburu, noat joaiten diren gehienik edo kostaldean gelditzen da, gehiago janari hoi, edo barnek aldean ere handitzen ari da gauza hori? Barnek aldean ere biltzen tuzte zer nahi, ba Donianen, ba Donapaleon denak, ahi dira gauza biltzen, ana Donapaleutik edo Donianetik ez ditu kanboat, eh, o, baionatek harriko, behiz inentu, hor berian uh, libratuko, aldiz baionan, baionan berian alimaleko beharrak badia, iziariak. Ordean zu, Roger, zure baiteik uh, eh, bolondrez edo laguntzaile, bilakatu zira, guai, erretretan baitzira. Nola dintzautzu emeia ebe olako egitura batean txartzeko? Be, beti, erreteta azgeot, bon, eh, beti zeita egia, baina nahi zeit olako egin, agizu, beden, e, eta gio, erramera da, uh, Banka horretako presidenta, enela honba da. Ta, i, dila bulta atatzen magin duen elgar eta kolpoatean, eta bakizu nola jartatzen den, eta jo mehar nire, eta wala, haikilan abiatu eta bizei konteniz. Eta iduitzen zaut, bon, serbitxu iten duela, eta behar da, eh, han atzen jendiak, dena gubezelakoa diak, den anitz erretretan dia, badia anitz jale zomeit langabezian direnak, eh, gaztiak, ana denak erretretan gia, epi iduitzen zauku, serbitxu iten duela. Eh, Erretetan badu bultia erretanetan izala, me hortan oai sartian ez. Oten errazu ez zuzun sekulan onbestela negin edo bai ez zugur <laughs> Bo, egon da noa, izan izale bizkar lan jaman, bon, hori iten du, eta guziz, eta zedu benebola, argunkito eka denak. Eta ordean, den joiten zira edo ez batutzu asteak edo egunak, astean zer? Ez, ez, ez, gu joiten gira nahi du laik, ez da ne joiten egon guziet, bakarrik eta bon, bada presidenta hua, goizu zoro zan da, eta geho badia, de hek okopatzen dira, bakotxak be gauzetaz, badu, mem, komerzial. Hua, egon guzia eda, telefonka, edo bertze gauzen bitzekot me badia Andere Azure ordinatoren aizinean, amitia, kasik egon guzia, eh. behar da ikusi ze organizazonia den, eh? Antolakuntza biziki zorrotza da, azkenean. Ah, eh? Zorrotza da, badia, bai honan berian badia, zazpi sortzi bulego. Denak benebolekin lan, behor aitzinean, mana, denak lanien ari. Aba, enuen uste nike holako lana zela, holako lana izaintzela, zela, eta gio, behar deak gauza, xuxen nien ez da errazu, Roger, ez eh, bizikuzian lanian aizan azira, eta guai... Ikusten duzu, beh, gerut uh, jende gehiunik ezian dela azkenean jarteko ere, zer, uh, eh, sogarazten dautzu, uh, zu, beh, ala, doztiko erritipian sortua, behar ba, Eh, janariaren eh, eskarsian bai edo ez, tipia zinela ikustak. Eta ordean nola ikustiak gizartea aldatzea. Gu tipia genela zer erna ez du olakoik ikusi etxio eta mazen jendia. Eta bon, geho emeki emeki hasi etxe horik husten, han etxe husten. Eta hori eta deneta dia hori bai jende atzu ez dakio nondik, ez dakio zea idin Eta ikusten ditu hori bank eta hori eta juiten dira jateko eta ez da fitxikiteko. Eta guziz eta ene ustuko langabezia egiten du hori. Bon, hor horren kontra joiteko, zuen, uh, zuen pindararen ekartzeko, eh, gizartearen obetzeko lan hortan asiziela. Eta bururatzeko, elgerzketa unen astapenean erraiten ginoen bezala, janari askurriak horra fitxa lehiaketa bat antolatzen duela aurrentzat, deia um, abisua emana zuen, ikasturtea bukatu, ikasturtea eh, nola eskolako, ikasturtea bukatu aintzin, eta segituko da hori zeren buruileko behar dira um, marrazki edo afitxaleiak eta hortan parte hartu nahi dutenek, behar dute beden lana igurri, beraz hori idekia dela, eh, bi haur uh, hein desberdinetakoak sortzi eta hamar urte artekoentzat, baita ameka eta hamalau urte artekoentzat. Eta bi afitxa irabazleak eh, baliatuak izanen dira gero azaroko urteko biltzearen zat, kampaina handi bat eh, egiten baituzie, afitxak janariaren eh, biltegiaren ispiritua, erakutsi beharko du biztan dena, buruil undareko igorri behar dira, eta badakit eskoletan eta asia direla, eh, horren eh, lan igorri behar dira, bank alimenter, hameka adur karrika, irurgoita laumila, egun bayonarat. Be eskertuko zitugu, Roger Iturburu, eta be, bide luze hon bat, ordean zure lan berri laguntzaile gisa ilegisa ino? Bala, mil eskeran itzepi eun bala, ez da beste egiteko, aian luzaz atxiko du kolpia.